g'ariblar g'ariblar g'ariblarmiz g'ariblar g'ariblar g'ariblar g'ariblarmiz g'ariblar g'ariblar allohdan o'zgaga egmasmiz boshimiz g'ariblar bu sharafga chin qalbdan biz rozimiz g'ariblar allohdan o'zgaga egmasmiz boshimiz g'ariblar bu sharafga chin qalbdan biz rozimiz gar so'rsang biz haqda tog'utdan qo'rqmasmiz hech qachon biz Alloh askari hamon hadafdur izzat imon biz Alloh askari hamon hadafdur izzat imon g'ariblar g'ariblar g'ariblarmiz g'ariblar g'ariblar g'ariblar g'ariblarmiz g'ariblar kishanlardan qo'rqmasmiz qo'rqitmas bizni zindon kishanlardan qo'rqmasmiz qo'rqitmas bizni zindon jon olib jon beramiz jang qilamiz har zamon g'ariblar shunday baxtlilar va ozodlar har qachon g'ariblar g'ariblar g'ariblarmiz g'ariblar g'ariblar g'ariblar g'ariblarmiz g'ariblar saodatlimiz har qachon qancha zamon kechsada bizning tilimizda qur'on har kunduz va har kecha saodatlimiz har qachon qancha zamon kechsada bizning tilimizda qur'on هر كندوز وهر كتا غاربلار غاربلار غاربلار مز غاربلار غاربلار غاربلار غاربلار مز غاربلار غرباء ولغير الله إلى نحن الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة غرباء ولغير الله إلى نحن الجبال غرباء وارتضيناها